Voilà le zazou, voilà le dado Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Voilà des yeux, des yeux Egunon, una zazukediak eta ni ere ez naiz eskapatzen ahal munduko kopa behar dauzeta ipatu ez futbolarien aldetik, baina segitzaile bat bereziki. Hau, zer nahi egiteko presta gertu baita, bere herri kirolariak segitzeko, matxabaten lekua ukaiteko, Peruko taldeak lehen aldikoz parte hartzen baitu Miguel segitzaileak ez du maleruski lekurik atzeman bakarrik Elbarrituen lekuak galditzen ziren, bere ekipa errusian sustengatzeko aterabide bakarra beretzat, loditzea gorputzeko masa indizea hogoita ama bostetan izaitea, eta ora elbarritu bezala ekarria zen. Bere indizea hogoita amarretan baitzen, kalkulatu du hogeita bost kilo behar zituela hartu, eta bere bieta ukanen zuela manera urtan eta almen urrikoen onduan jartzen alko zela. Eta ere usitu du. Hiru hilabetez, oita bos kiloz loditu da zer nahi janez. Leku bat atzeman beraz elbagituen partean, segitu izan du beraz bere ekipa. Bere lagunetan ezagutzen ditu ere zango bat hautsi nahi zutenak nahi darat, baina ez egin, batzuk autoa saldu behar izan dute ere biletaren eusteko adibidez. Pertsona batek hot zaboa eskualdean ez duolako problemarik egia jelos izaiteko berri bat da hau hot zaboa eskualdeko erritar batek bigarren aldikotz irabazten baitu lotuan emezorzi hilabete barne eta ber eta ber milioi bat. eta ko azaroaren amekan lehen milioia irabazi zuen eta ortengo maiatzaren emezortzian beste milioi bat. Evian Leben herriko lehavan ostatu tabakoan erosiru bieta ber jostatuz. Frances de Joc jakin arazidu lehen aldia dela orako bat gertatzen dela. Irabazleak, anonimoa gelditu nahi duenak, espero du irabaztea. Guk espero dugularik behin irabaztea. Gertakari agarro bezain tristea Indonesian gizon bat hilda bere ama zendu behiaren hilkutsak leherturik unen eorsketetan Berroita zorzi urteko gizona beste erritarrikin ari zen kutsak arreatzen hilentzat den dorre batetarat upatzen ari ziren eh, hilkutsa, hainitzen artean, bat batean bambuzko zubia leratu derarik eta hilkutsa erorizaie gainerat, zonbait metra beherago eta gizona zuzenki zauritia izan da kolpean hilez. Video batean ikusten da gainerat nola erorzen den eta publikoaren oiuak entzuten dira. Indonesian eorsketek zonbait egun irauten dute, dantza, musika, idi bat ere sakrifikatzen da. Ena ez da irana promozionerik baden eh, familiako bi berdemoran ehostean. Georgiako estadoan, Ameriketako estado batuetan, Katamoktz edo Lenks batek emazte bat atakatu du bere txaintzinean kampuan zelarik. Gatu basa haundiak jauzi egindako gainerat, emaztea, amatxidenak, hartu du kabala lepotika halbezala estofatu arte eta erreusitu du, Mugitzen etzerari gehiago emazteak bere egina deitu du, oiuka sokorien deitzeko. Philips Andereari gatamotzak ehibat dio, zauritu eskuetan, besoetan, papoan eta zangoetan hausikidu, errabiaren kontrako sirtua du geroztik inkas, eta ironikoa dena, bere autoan kolatu berri zuen pegatin bat eranaldi unekin, ongi konportatzen diren emazteak gutitan baizik ez dute istorioa egiten pegatina hartzen zuen argazkitan bere senagari igorzeko kabale basak erasutu duelarik. Amatxi ez dakakina behar. Egongo azken zazukeria Floridatik heldu da, Beresketa baten ondorioz, gizon bat joan da bere emaztearen etxerat, bere anaiak lagundurik, interneten salgai emana baitzuen klimatizatzaile bat berreskuratu nahi baitzuen. Baina nogoita ama bi urteko emazteak ez ditu utzi tresna hartzen eta gainean eman da. Bazterrak berutzen hasi dira, emaztea eta bi gizonen artean, gizonak bota dute lurgerat emaztea, Unek arma bat ateratu arte, unekin bere senagari tiro bat botadako istapian edo barabiletan. Koinata erutu da, emaztea kasik estofatuz, hau trenpusartu arte, bere anaia ospitalerat eramandu, Kimberlik espikatu du gian aldiz, beldurtu nahi izan zuela bakarrik, nahi gabian tiratu zuela. Eta gigu, mementoan, nola den txenaga, presondegia irriskatzen duela emazteak hori segur da. Besterik ez, asteuntako, ondoko aldi hartio, beste zazukeria bat zuendako. Voilà le zazou, voilà le zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ouah, ouah, des yeux des yeux Ouah, ouah.